sol jag lyckligt nu lyser Det brinner i hjärta och spis En huggare är jag som myser Precis som min katt och min gris Jag sitter här ensam och snusar Och läser en äktenskapsspalt Det ordet mig genast berusar kompisar Jag tror att hon ren är mitt allt Gulligulla koko som en gök Jag bjuder dig två rum och kök Kom älskling och gör ett försök I mina två rum och kök Hon skriver om allt vad hon är om dygder finns många besked blott 50 kilo hon väger Hon måste nog matas med sked Hon trivs med att stöka vid spisen Men ej vill ha make med snus För kyssar jag offrar väl prisen När lyckan drar in i mitt hus Gulligulla koko som en djur försök Jag bjuder dig två rum och kök Kom älskling och gör ett försök I mina två rum och kök Nu timmer jag dubbel skall hugga Mopeden skall bytas mot bil En dubbelsäng ska jag beställa Det gäller att lägga om stil Tänk att få härliga rätter som smakar av kärlek och smör Få tjusa i månljusa nätter och därmed små tillbehör Gulli-Gulla, koko som en gök Jag bjuder dig två rum och kök Kom älskling och gör ett försök öppnat på rum och kök. Den gamle rallaren och skogsarbetaren Bengt Johansson, kallad Jokkmokks-Jocke, gör också egna visor. En av dem är Gullegullan som 1964 är en av de svenskaste refränger man hört.